Zło lubi zabawę wchowanego pod wodą. Każda taka zabawa jest wspaniałą przygodą. Kiedy dobry ma humor, to zmienia się w pianę, a jak znajdzie gdzieś słomkę, puszcza bańki medlane. Mydło wszystko myje, nawet pizdej szyję. Mydło, mydło pachnące jak kutas na łące. Mydło wszystko myje, nawet szyje bydło. Mydło pachnące jak kwiatki na łące. O kurwa. Mydło lubi kąpiele, kiedy woda gorąca. Skacz z ręki do ręki, złapie czasem zająca. Lubi bawić się berka, z gąbką chętnie gra w klasy i do wspólnej zabawy ściąga wszystkie brudasy. Mydło wszystko myje, nawet pizdę i Mydło, mydło pachnące jak kwiatki na łące. Mydło wszystko myje, nawet uszy i Mydło, mydło pachnące jak kwiatki na łące.